Ongi etorri aspaldiko gazteak saio berri ontarat, gaurkoan gure irratitik eskentzen dazu egun saio untan, lehen gomita izanen dugu leire iidoi. Eri zaina da eta konatuko dauku historioan zehar ze leku ukanduten saarek, nola tratatuak izan diren ere ez beti behar zen bezala eta behar zuten errespetuarekin eta gaurko egunean zertaratzen giden ere. Eta bigarren parte batean joanen gira urgunia alderat, gizarte ekintzako udal zentrorat edo CCAS erat Hango animatzaile den saioa ibarburrekin solasean aritu gira, jakiteko pixkat zer egiten duten eh, saarekin, eta Mari eta Ivon ere izan editugu, astero heldu dira, eta placer haundia hartzen dutera ere janen daukute, zer egiten duten, eneatzeko ordez etxan nahiago dutera zinez jenden artean izan, esplikatuko daukute. Aspaldiko gazteak saioa, hasten da. Leire idoi gurekin erizaina eta zuk eh, esperientzia desberdinak ukamarima editu zu ere, alde batetik eh, klinika batean, orai etxe etxe ibiltzen zirela. Egunon lehenik? Egunon. Odean leire, eh, pertsona xarrak aipatzen ditugularik, bentoaz onda erraitea, ez baita beti argi, eh, zer den pertsona xar bat, zer adinetari goiti konsideratzen den xarra, zer... E, eh, zer den maila hori, zein da muga, edo zuk nola orkez zinezake hori? Bai, pertsona xar bat, adineko pertsona bat, pertsona dindun bat, agure bat, badira hainbat izen, baina noiz gira bilakatzen zahar. Munduko osasun erakundearen arabera, irrogeita bost urtetan. Europan, Frantzian eta Euskal Herrian adineko pertsonen kopurua emendeltzen ari da. Adineko dianen artean, desberdinantasunak badira, hain zuzen, bi kategoria ezberdintzen dira. Lehenik badira osasun honean direnak, editasunik gabe, ala ere kasu egin behar da, adinari lotuak diren edikortasun ahiskoak baitituzte. Eta bada bigarren mutzo bat, eh, horiek uh, editasun kronikoak eta trabagarriak dituztenak, usu irugita bost urtetatzi goiti. Haien osasuna izi garrifite okertzen da, autonomia galtze ahiskoa ondia dute adibidez, COVID eh, bat dute edo gripa bat. Editasun kronikoetan badira editasun neurodegeneratiboak, maladi d'Alzheimer, Parkinson editasuna, badira ikusmena trabatzen dituzten editasunak, katarakt, DML-a, jaiten da degenerezanz makuler lialaz, gero badira minbiziak, editasun neurobaskularak, kardiobaskularak, diabeta eta artikulazio arazoak adineko pertsonetan kasik bi milioi pertsonek hartzen dituzte egun edo zazpi remedio baino gehiago. Eta junta da, hainbeste remedio ukaitea? Eta junta da, eta justuki uh, eh, kaso egin behar da, berbait dira oren orenea, oren honean, eta untsa hartu zola. Zuen lan da, ere hori zaintzea eta mm, ikustea, ongi hartuak direnez? Bai, bai, hori eh, jola da bai, mm. ikustea hori. Odea, xarrak aipatzen ditugurarik, ez dakit urteentan zehermentoaz aldaketak izan dira, ez dugu kulturalki egisuma batetik besterat edo berdin tratatzen edo... Egia da, uh, pentsatzen dugula, inizek pentsatzen dugu, lehenago xarrak obekit tratatuak zirela, uh, errespetatuak eta baloratuak. Uh, zenbat aliz, zentzun dugu gura itatxe doma txio Ez da, ahunt egia, ikerketen arabera, adineko pertsonak eh, historian zehar eta gizartean hitzetan gaizki ikusiak ziren. Adibidez, uh, sozietate primitibo batzuetan, adineko pertsonak abandonatuak ziren, edo goxe ziltzen usten zituzten, edo taldea mugitzen zelarik, hor berean usten zituzten. Eta gero, kresiak mitologian ere zartasunak gaizki ikusia da antikitate demoran e juman adineko gizonek botere guzia zuten, familiaren buru ziren hilarte, eta horrek eja sortu zuen adineko gizonentzat. Ondotik erdiaro astapenean, bas egitako lana zaila zen, eta adineko jendeek lana ez zuten asumitzen al. Botera emaiten zuten indaja zuten personai. Basi egitan egiten ziren txarrak, gambaretan usu uh, baztertuak, usu aurrek gaizki tratatzen zituzten. E, garen mendean, bizi, esperantza, ogoita amak urtekoa da. Haugen erdia hiltzen da urte bat aintzin, eta eldu gehienak hiltzen dira behogoi urte aintzin. garen mendean, badakigu irautza industriala izan zela, basehiak ustu zirela, baina sahek ezin zuten mugimendua segitu, hor sobera aulak baitziren. Orduan, auja gurasoak zahetxetara bidali zituzten eta uh, ikusten dugu guai ogoi garen mendean bizi baldintzak hobetu didela, erretreta sistema sortu dela, uh, mila behatzen eta oitamak eta berroita bosten artean. Uh, zinez, uh, adineko jenden estatutua transformatu da, lehen erraiten zuten uh, xarrak lagunduak zidela, jane behitu frantzasez, asiste, aldiz hor erretreta uh, sistemarekin, uh, bilakatzen dira, zinez, eskubide duen, jane behitu, dezeian droa eta horrek zinez eh, gauzak aldatu ditu. Eta politikukiek 2002 urtean, zari dituzte, dituzte laguntzak, xaren eh, laguntzeko uh, diruarekin. Beaz, egan nahi du, kasik, uh, obiki tratatzen ditugula gure xarrak gaur egun alaike? Hala, hori da, hori da. Gero, guai ditu, oartzen dira, guaiko gizartean direla, beren uh, zinez konutan hartzen, eta eta erantzuten, e, entzatzen gira horien eran erantzuten. Zaila dena e, adineko pertsona bat entzat, da dibidez badituzte osasun arazoak, baina gero badituzte osasun arazoak, badituzte reperkustioak sozial mailan, jana baitu, bari madu eritasun bat etxan egonen da, eh, bere laguna gutiago ikusiko ditu, beraz sozial mailan eragina hundiak eukanen du, Bala, eta gero badira dira depresioak, eta instalatzen da bakartasuna. Horrentzat importanta da, atxikitzea, aktivitateak, adibidez mesara joitea, pilotaren ikustea, horako gozak. Mhm. Eta bai, egiten dira, aktivitateak, eta emankizun berean ikusiko dugu, eh? berantago, uh, eh, xarrendako, uh, eh, edo horiek ere sortzen dituztera, zer nahi ekitaldi, inahala, etxetik ateraazteko, eta ez hortan txartzeko, eta erraiten alda, bikotekidea ere batzutan galtzen dutera, eta horrek ere ez duela laguntzen, Bai hori da. Gauza da, uh, zailtasuna da, badidela serbitxoa initz, baina uh, eh, dienek ez dituzela sobra ezagutzen, hmm. hainitz baitira, eta nik reiten dutan, fin, da etxean bazira eh, zure osasun mailan egia da, zure ejola ondia duena da zure medikoa, berak dauzu, uh, berak du zure eritasuna segitzen, egemendioak adaptatzen, behar balima dituzu materiala zure etxean, zure beharren egiteko, adibidez, xezperze delakoak, edo fotoilak, fotoi julan, edo hori batzuk li medikalize, medikoak ditu egiten ordonantziak eta gero uh, da, zuk duzu hautatzen nori galdegin nahi dituzun materialak, eh, gizarte segurantzak, la sekurite sozial, eh, parte bat edo dena finanzatzen aldu, baina batzutan bada um, un resta charge, ez da dena pagatua, Orian badira elkarte batzuk eh, justukin materiala prestatzen dute eh, diru ez duten diender, eh, edo aski diru ez duten diender. Adibidez, bada elkarte bat deitzenena ima autonomi, eta horiek materiala prestatzen lau zute uh, sobera kario Ohi, eta olako gauzak, eh? egunerokoan baliatzen diren bai, eh, material hori. Bai. Dependentz, bai, eguneroko gauzak, adibidez, espalima eh, zira, bera, um, eh, behar, balima duzu fe bat, li medikalize, elektronikoa da, um, altuera aldatzen da, uh, buragoratzeko, ala, hori guziak. Gero, um, medikoak du ebaluatzen, edo behar duzunez laguntza, adibidez, uh, gorputza garbitzeko, bestitzeko, egemedioan hartzeko, loturen egiteko adibidez eh, zauritzen mazira eta hori eh, berak du e, ebaluatzen, eta gero zuri da autatzea zoin zer profesional nahi duzun ditea zure edo eritzain bat, edo eritzain laguntzaile bat. Eta berdin, nahi berbalin baduzu laguntza egiteko menaioa, erosketak, eta e, adibidez menaioa, garbiketa, erosketak autonomia galtze baten ondorioz, e, medikoak laguntzan zitu egiten dozier batzu ukaiteko justuki uh, dirua. Uh, pagat, pagatzeko langileak gero eginen direnak, zure txerat. Horori otoitze ginez, pobre naizela erranez, nabila jauz duke danez, Ene beharrak estan nirozke, anitzen soberak inez, amoinak frango eginez, bizinaiz hatz gora penez, hobeki ezin izanez. Eginik pilzar inez, zaku bat utxik bisoinez, dakarket ezin jasainez, Etzantza gogor erdi biluzi Urteko sasoilatzen ez Ezin jeus janezukan ez Bizi naiz hatxgora penez Hobeki ezin izan ez Mintzatzen aiz fede honez Frogantza gongi eginez dauden zordunez Bazterrak oro kurritzen ditut Batiken bestere manez Oro hori agurre ginez Bizi asgora penez Obeki ezin izanez balio erranez Ene dolore gordinez Atzestura bihotz minez Gaitzak nau jaten ez dut pausurik Jarrik ez eta etzanez Edarik iratzedanez Bizi naiz hasgora penez Hobeki ezin izanez niro erran jakinez, etxitu behar dutanez, untarik hile naizenez, oropizatuz nordiro juia, oraiko bitxura penez, beharrik baduke danez, bizina izaz gora penez, izanez. Edi zainaden lehide idoiekin txolasean ari gira aspaldiko gazteak saio guntan, eta medikuak eh, duen rola ere aipatzen aldugu, zenta unen lekua biziki importanta da, ezagutzen gaitu ongi, ezagutzen du gure familia. Ba, importantzia handia badut eta badu zure dosiera, zautzen zitu, uh, biziki ongi zautzen zitu, badakit zure, badaki zure txan hola den, ditan lira etxerat, e, zure gusteat, ez bat zira, joetina la kabinetera, beraz, bai, untsa zautzen zitu. Mhm eta egia, eh, beti da nik izan dela hori eh, konfiantza egitea medikoari, estut ba, ba serri mundu untan, eta beti fidel ginen mediku bati, eta untsa ezagutzen gaitu, ezagutzen du gure familia. Mai hori da. Mhm. Eta gero, ba, dena, dela, da zuk duzula gero hautatzen nor nahi duzun. Profesional gitsa. Adibidez, eh, ere berbali maduzu kine bat, zuk duzuk, hautatuko eh, nor nahi duzun. Eta badira ere, adibidez, uh, eh, maraldi d'Alzheimer, Alzheimer editasunean, Uh, eh, medikoa gale egiten du laguntza ekip spezialide Alzheimer delako batzuek, eta uh, ekipa horiek aldu dira zure txerat eta propostatzen dazkitzu uh, memoria sustatzeko aktivitateak adibidez. Gero zure inguruan bada ere farmazia laguntzan zitu ere uh, Eh, balima dituzu galerak egemiduen gainean, adibidez, uh, zer efektu eta horiek badituen. Galitan duzu ere, eh, haute uh, kontseilatzen altute dute informazioa. Eta gero, uh, badira zerbitzu, laguntzaile zerbitzu batzuk, CCAS edo lako, eta horiek laguntzaileak emaiten zartzen duzte garbiketaren egiteko, etxeko, etxe garbiketaren egiteko. Beste zerbitzu bat da, hor kanpotik heldu laguntza bat? Bai, hori da, hori da. Eta gero, uh, egia da, egita elkartainitzeak eantolatzen dituzela ekitaldiak, be prebentzioaren zat. Hainiz, haipatu dugu ere, deia, erortzearena eta hori, eta mm, babestearena, eh, importanta da hori ere, eh, sahartzearekin ez ditugu beh eh, refeksuak edo zegin nola egin? Ba, egia da, be, bai, eh, frantzian, eh, adineko pertsonak bosteun mila akzidenten biktimak dira, eta akzidente horietan, euneko largoita laua erortze bat ilo, eh, lotua da. Eta usu erortze horiek etxean gertatzen dira. Ondorioak, bo, xantza bali mauzu ez duzu deus, baina ondorioak uh, eh, lahiak izaiten aldira autonomia galtzea, eta horrez gain urte guztiz, amala humila adineko pertsona hiltzen da erortze baten ondotik. Zinez, uh, eh, anitz da, xifre handia da. Buruko odol edo beste ondorio ditu lakoan? Bai, adibidez, uh, bai, buruko, odori sortzeak, gero ezurra usteak badira, buru traumatismoak, muskuetan traumatismoak, eta horien saiesteko, eh, justuki badira prebentzio eta osasun eziketak berda nutrizio onaukan, aktivitate fisikoa egin, etxe adaptatu, berda berdilare egian egiak adaptatu, izaiteko zinez eh, eh, bide, nola E, sobera trabari gabe e, hasteko. Uh, bai, voilà. E, gero bada ere osteoporosiaren prebentzioa. Badira ere ahisku faktoren dipistatzea, dibidez uh, e, ikusmen arazoak badituzu. Ebe horiek berdira... Uh, depistatu eta tratatu, zenta horrek, eh, adibidez ikusten, automatikoki eh, erortzearen eh, Onitzen da eta gero behar dira ere uh, depistatu eh, minbiziak, zenta horiek eh, ere minbiziak zure bidizi kalitatea uh, tipitzen dute, eta eta hor ere erortzeak uh, onditzen da. Eta gero egemedioan ere ongi erabiltzea, behar dira ongi erabili egemedioak. da, importantza dela ipatzea, baina gero jendeak ez dute beti uh, laguntza nahi, eta bon, importanta da justuki uh, eh, galde, gal, laguntza hori galde egitea eta ez genatu ezaitea galde egiteko uh, eh, edo farmaziari edo... Mhm. Hor dira, hortako hor dira. Hala, hortako hor dira. <laughs> Adibidez, badira sistema batzu ere uh, erortze batuk eta manzu, erortzen mazira. Badira telealarm sistema batzuk. Dira, adibidez, kolier bat edo brazeleta bat baduzu, eta erortzen bazira, eh, butoina zapatzen duzu, eta butoina horrek uh, telefono baten gisa, eh, deitzen du, uh, norbait deitzen du, plataforma bat, eta horre, eta baukaren zu bat, uh, persona bat, erantzuten dina, eta horrek uh, galen ginen pasatu den, ondorioz edo deitzen ditu familiako kontaktuak edo osuhiltzaileak eta batzutan da eh, joan uh, ospitalera. E, egiten dira, emaiten dira eh, bai, hain Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bat dira. Baina jenek ez dituzte beti ezagutzen, bai. eta guri profesional gisa ere uh, esplikatzea zer den, batzu beldur dira, batzuk ez dute desakaren uh, nahi bere adibiez beren alaba, beren senaja, baina uh, importanta da Zuk erizain gisa aholkatzen alduzu hori edo medikoak du egin behar? Eh? Profesional guztiak aholkatuko dute hori. Uh, Baina uh, gero, uh, berdira desmartxak, berdira enpresa batzu uh, batzurekin egin. Ez, da, medik, ez du medikoak eginen uh, desmartxa. Mm egin, gero badu gastu bat, pentsu dut, badira laguntzak bai. edo horri buruz? Berdira, berda ikusi laguntzak, berdira, berda galdegin, erretreta organismoa er, batzutan bankuer, berda, sekatu. Bai. Mm-hmm. Mm-hmm. Ez da, gara guaz girela sartzen jenden finanzietan. Ez da gure, eh, ez da gure, eh, ez dugu de txorik eh, mm-hmm. zer den, zer diru baduten jende. Zer alduten. Zer alduten, hori ez. Milesker leide idoi, setasun horiek emanik, eta ma bostegunen burian berriz ere hemen izanen zaitugu beste aholku batzuen emaiteko. Sartzeko moduriko mena Hirian bizitzea da Kutsa duraki Zarrakes taliarren Sartzeko moduriko mena Gazten aiesi izatea da sartzeko moduriko nena sartzeko moduriko nena nor bere aurkikuntzan den da Zahartzeko Moduriko Nena Zahartzeko Moduriko Nena etxe hor zartatua, azalaren baiatua bizitzaren zimurrak. Bere horretan zaindu eta, bea toki bihurtzea da, zartzeko moduriko. Sartzeko moduriko nena Sartzeko moduriko nena pixat eta gero etxean. Hemen finitzen duzu eta jo etxean izita. zidat. Ze telebista hain zidat, edo? Hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, eh, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, Marijoz eta Ivonekin, zer ziste, haste guziz, aldo ziste honat lekuuntarat, goxotoki lekuuntarat? Ba, egun badia trikotaz eta kutur. <laughs> eta orzegunean, uh, eh, senarekin eta hor uh, eh, karta uh, eh, joitzeko. Ah, ba, ituzi bi egun hola, elkarrekin. Ah, ba, ba ni maite dut kantatzen, bat dugu karaoke. Ah, bai. Ba, ba, ba, karaoke, eta gero batez, hilaitean, <laughs> uh, loto. Alors là, ongi, ongi pasatzen dugu uh, denbora, denetan, uh, eh, ama, ama bos, ama sei... Uh, eh. Se kantatzen duzie, adibidez? Se uh, maite duzie kantatzia? Denetan, uh, frantzisez, eguna bat bazien uh, kantu eskuaraz. Ba baina, hain dize ez dakite, eh? Aste ez zete, uh, izanei 2000. Ah. bon, ez dut, <laughs> ez nahi zetorri bazien urte, urte, 90, 80, 70, bainan, uh, badi, itzak. Ah, itzak agertzen dira hor telebista euh, batian. Voilà. Untxak kantatzen duzie? Untxa ez dakit, nik maite dut. Zuk, Marie-Rose? Ez dut iten nik harakoe. Nik... Euh, nola lasterka euh, ez minio... Ibiltzen zira mendian zu? Ez, mendian, playan, pla, elu, pla, Eta berzia, uh, le kusina euh, euh, iten, eta gu amar elo biatzi, diaten euh, du. Egun asterta baita, goizuntan uh, dintziste, eta nola iten duzio hor uh, dena, uh, pentsatzen duzio zer behar beha usien, prestatuko eta hori? saioa erran dut, bon, wagne uh, gangoge kurtsak euh, et erosten, eta gero ingude uh, indute euh, denak uh, diaten, eta bertzia, uh, un batian, hortzeunan, gakige uh, promene, lurama, lurama gange, eta hortzeunan gakige uh, tripotxa diaten, eta gero uh, eh, dansa indengo. In Saian, e, bainat elizondo <laughs> Ah, ben, demora pasatzen duzue poliki hor dian, eh? Usu jaten, danzan, ibiltzen. Voilà. Eh? Oui, eta astertia bortzeun ba, bada zerbait. Eta engusian bada zerbait. Goizetan, ero atxaldean, ero bertzela, engusian. Ez duzue denborarik ere zuren familien dako hor dian? Oain, oh, euh, familia di, handia, eta ez dute behar, beha mal, behar dute eon, beha handriakin. Ah, aita txita amatxi, ama, uh, ez finida hori, ez iragehiago aldu? Ez, jateko bakarrik, eiandetan, eh, eh, uh, etortzen die, bero uh, lan batxan eta hola, ez dut ikusten. zure etxan, Ivana, hola, pasatzen da ere, familiakoak ez dituzu, sobera? bi, gare, da, badia horrak... Uh, etortzen die, baina eh, bere lanak, bere aurrak... Eh, Beren bizia batute. Eh, bizia batute. Da, hemen dik, e, borzoren etan fini, eh? gero gaten gire etxean. Baina ba, mm. ba no, bora... Eta zeiten duzia etxean, zuka dibidez? Habe, ni... Genarekin, ba, eta nik bat dut lapinak eta gloak eta... Ah, bai. Eh, eta biskat eh, barazian, eta hola. Ba eh, ez naiz ongi, ez dut kurritzen normalki, alor... Bai, bai, ituzu kanak, hor bekiak, bai, ituzu zuka. Ba dut, hainiz e, gauza, <laughs> hola koa. eta barazia eta zuk egiten duzu? Ba, biskat, lori eta hola, ez hainiz, Okupatu behar da, eta untsa da, hola? Leheno, maite nuen mendian egaitea. Hmm. Aini, eta onjoketa eta... Ah, eta... Entzun zaitu uste zien artian hor basilela onjuk batzu? Ba, ba, ba ez, e, e urte urtan e, ez, ez, e, ez da, eh? Ez da iniz, ez dut gan... Ez duzu bildu aurten? Aurten ez. Hora ipatu dituzie bat mota bat bildu duziena harrapatu dituzu? Ah, ba, ez pa... Dekulemel, Kulumel. De kulumel, ba. Aste euh, utane, eh, bi, bazen, oh, enterra, hola, oh oh holako. Eta nola sukaldatzen zu hori? Bersia bezala, ba. Zartainan edo padera nola egiten duzu zuek? Pa, paderakin, urioa piskat eta batxuria eta perrexila, uh, eh, ondioa bezala, igual. Goringo bezala, edo... Ba, denako ondio, igual, etendu. Ba, Baite duzio, untxa sukaldatzea, ongi sukaldatzea? Ba. Maite duzu, eh? Bai, bai. bai. So, sobera, sobera jaten dugu, baina bon, ona da. Hemen, eman dezan, unateldu zizterarik, eh, ez uzi aragirik jaten, eta ez ahainik? Ez, ez. Ez ara ahainik, eta ez aragila, baina ongi da, guen eh, uh, etxean uh, diferentia da, baina ongi da. Bestela, egun guziz egiten duzit, jatekoa zuen etxean. Ah, ba, ba, bai. egun guzin, menon, nin bakarrik netz, hoa, hoa, ez dute anitz, eh, itien, uh, ja, alagia, mm -hmm. arroltziak eta txingarra. Arroltz <laughs> eta txingarra, arnoa ere? Ez ez dut maite arnoa, ah. uh, eh, arnoa suria bai, menon, arnoa belsa ez dute aten, ah. menon, champagnean anitz. <laughs> la plancheta. Avec de l'agneau, avec de l'agneau. Bon, Hori guti egiten da, bai hemen? Ba, ba, baina... Euh, eta zure nahi du jakin nora egiten Hola, eta... Euh, la blanket, le ridovo, e, hola... <laughs> Hori gusi egiten duzu? Eh, ba, baina... Oui. Shalki, shaltza? Bai. Me, baina... Euh, ez no? Ezin gara guk ere, eta... Hala, itzen... Ezekaria ba, hasi naiz berriz egiten. Bazen... E, eh, Etzin egiten, elzekari gehiago? Uh, udan ez. Ah, udan ez. Udan ez, la... Dene guko diateko. <laughs> Eta bi, bi egunez, eh, hola, <laughs> tupin bat, eta hop. Eta... Kobadute badute nire historia Zenbat ondarraletan kabituko da nire memoria Inoiz kontatuko badute eman dudan guztia Zenbat eman dudan kanbora Zenbat eman dudan barrura Urruñan gida, gizarte egin udal zentroak proposatzen duen goxotokin, hemen xarrak biltzen dira haste zehar, eta aliuntan gurekin ditugu Mari Roz eta Ivon Solaskide, eta erraiten aldea, hemen lagunak, lagun berriak egin dituzuela. Anitz, anitz, minio... Eh, egiten dugu, eh, <laughs> denetan. egun eh, eh, guzian ez, baino batzetan, batzuetan, bai. Bakarrik ge uh, eh, mastikiak du. Ez da gizonik. Mm. Kartetan baie bi gizon. E, eta bai, gizon guti hundarian. Zai dira, beldurra azten dituzu edo? Dena, denak hilazien. Ui, <laughs> ui, ui, zuekin, kasue, behar dute hor egon uh, isil-isila akordean. Ba, <laughs> bai, eh, gizonak ez dietor zen. Edo pausa egiten dute eta maite dute bakarrik egoitea? Ba, ez dakit, ez dakit. <laughs> Ni jenara e, e etorzen da, kartetan. Ah, hori maite bai dute, eh? Ba, kartiak eh, hainiz maite dut. Aztean behin heldu da? Horz hmm. egun eta. Hmm. Bariatzen duzie, diruarekin eta sosa? Ah, ez, ez, ez. Bati, bate. Eta jo omen maite duziela dantzaldiak badirelarik, nola deitzen duzio hori bala... Ropa dansa, baba, be, nik ez da ez dugu dansa, eh? baina dan, eh, edan ez urra, urrak eh, bakarrik eta be, bon. Zuk dantzatzen duzu marijoz? Ba, piskat, mero, ostatuan, uh, pixkat, Arno suri sorta ator dantzatzeko? Ah, ba, ba, ba, ba. Mino bertzela ura. Mino... Mm. Ostatuan bai. Mm. Ah, mino piskat, eh? Piskat. Gero otomola bardu eraman isian, eh? Eta ba, euride bada? Bai, bai. Ez duzia autobusik edo la? Ba? Ba? Ba, Ez duzia hartzen? Uh, eh, mino... Sortzi ero biatzi uh, eh, persona... Uh, Gehio ez da. Ez da Tipiak dira? ez da, ez da posible, oro bertz, guan, guan ton lakin. Mm -hmm. gidatzen duzia tranquil, ba. Ba. ba. ba. Ean gabe bai. <laughs> Eta ze dantzatzen duzia, txatxatxa? Oh, denatik, ero, fandangoa, ero, oh, tango, ba. Lengo dantzan, ba. Eta mutiko horiek ahidian ena maiten dituzue, gizon horiek? Meno, ez tie gizona eh, ez dakizu, ez dakit eh, zertako ez dute goekin eh, etorri. Baldur dira. Hemen zu bat ziste gehienik biltzen zistenak, batzu aldu dira hor, ono, no? atxalde untan? Uh, atxalde untan, zazpilo, hola, bertzia, uh, bazkariteko kampuan, ogoi, ogoi tamar, ah, bai, bai. musikakin bai. Hmm. Ba. Hori sumatetaik egiten duzu ez beti, ez duzi haste guziz egiten hori? Ez, ez. Ila betean ah, bat. Bat. Hale, azken gauza bat, nola deitzen zaituzte jendeak xarrak edo irugarren adinekoak? Zer duzi, ez maite ziak, Ibon? Oh. <laughs> Xarrak deituak ziste? Eh? Ba, ba. Zuko nartzen duzu? Ba, nik denak errandut, errandete o, urde zar, eh, zarrak. Ah, bon. ba, ba. Urde zarrak? Ue, bai, ue, bai, ue. Bai. Gaiztua da hori? Ue, menio igual da. Eta baduzi animatzaide gazte bat, eh, iduriz dinamikoa, maite duzi esaioa? Ue, ongi, segu. <laughs> ba, ba, maite dut esaioa. Beharrik ordela, bertzela, egun guzian, etxian, oh la la la la ez. Ez da posible, hotia e, e, etxean, ez da posible. Hori da zaila adin batean, eh, fe, edo zen adinetan, eh, funtsian, eh, etxean egoitea bakarrik? Eh? Ez da posible. Ez da posible. Ah, bai. Behar da, behar da, gana, gana, <laughs> txatik gana, txatik gana. Eta beraz, inala luzaz, eto rekoziste honat? Ba, lola. Oh, <laughs> oui, oui. Ibon, bai, zukede, plazak hartzen duzu, Ni Nire, bai. Eta uh, saioa badu uh, autobusa, ba? Ah, autobus tipia berak du gidatzen ere. Ah, eh, zokoan uh, bizi diren, uh, uh, ganda biltzen. Itzulia egiten du, beraz, uh, autobus horrekin, unat, unat etortzeko. ah, ba, ba. Zuk eman ezan ez duzu gidatzen? Ba, ba, ba, bai, ba, ba, ba, ba, ba bai? Ba, ba. Bekiarekin ikusten maintzintu dan? Zangoekin. Zangoekin ongi? Ongi ostiko bat emaiteko ere berdin. Ere. Bon, me, baba. Ez ba. ba, askitipia da, ordean, ez dira denak sartzen ala. Eh, ni ez, naiz urrun uh, joaten, eh? Sokoa, Saint-Jean-de-Luz, uh, eh, Andai, non, Beobila. Eta beste zerbait, Beobin, ba, pausun. Petit loto, ba. Ah. Hemen ez beti, beti hemen egiteko, uh, bada Beobin eta Sokoan ez dakit. Ah, lekuz kanbiatzen duzi horrela batzutan? Batzutan. Ah. Uh, eh, Petit loto, la, ba, ongi eta hainiz... Uh, <laughs> Guen artian, baba. Uh, oh, goxo toki deitzen baita, untsa ekartzen du bere izena gosoan sistemen. hemen? Eh, badugu, bazen iru, iru izena eta... Hori hautatu duzi? Hala, hori. oui, oui. Marri duzu, toki goxoa dela hemen? Bai. Bai. Ba, ba, hainitz. <laughs> Egon guzian, ederki eh? ikusten dut forman eta eh, dinamikoak ziztela. Ebe, iraundezala eta segireza zuela hola, midesker, zuen ongi etorriaren Eta segi pixko, jajaiten demezala. Ba, nik, eh, nahi nuke, hainiz etortzen die, baina ezakiz zertako, baina, uh, etxean ongi dire, eta ez, du, ez dute... saioa, zuzira hemen animatzaile emazte guzien artean, zenta hor, bakarrik emazteak dira egun, eh? Bai, hori da, txalde hon. Txalde hon, hori zer da zure funtzioa hemen? Beraz, nimen animatzailea naiz, eta beraz, uh, hilabetean uh, behin aurkitzen gira hastert batez, Eh, bilkura publikoa deitzen dugun tailek batean, eta hola, elgarrekin idazten dugu, urrengo gitaragua eta pasaten gitaragoaren bildana egiten dugu, jakitko ze biliden, zerrez, eta guzti. Horra. Ze animazio mota egiten duzio, horra, ateratu dituzte, trikotatzeko horratzak eta ez bada hilea eta ateratu dute? <laughs> bai, hori da e, hor biltzen maita, beraz xapinak iten ituzte, maiteko, gero adibidez aste hartoro algarrekin eskaldatzen dugu eta algarrekin bazkaltzen dugu, uh, ostegunetan badira teraldiak, uh, eh, bestela karta jokoak, zeiten dugu ere ibiltzen gira, estero, adibidez joan den ostira lan ilu jamara joan gira, Oja, holako ateraldiak edo hemen egoiten gira, ara momentu goxo baten pasatzeko. Eh, batzuk erran didate hor eh, bakarrik alduzi dela behan autoarekin baina mauzue autobus tipi bat, ere? Bai, eh, bederatzi tokikoa, beraz ara, joiten iz nolaz urruina aski datua den, joiten iz lau punutara, lau auzo dietara, sokoa, pausu, oleta eta non zidut eta kesilua. Onja, beraz, han joiten izaien bila eta behitzera maite ditut gero da. Ez da beste autobus erbitzurik hemen? <laughs> bai, bada, baina aski komplikatu da dibira zokoakoak, joan mar dira, loizunera berretze tortzeko urgoin arte, beraz, eh, ara komplikatu da. Mhm. Hau da, gizarte ekin zarako udal zentroak antolatzen dituen animazioak? CCSak? Bai, hori da, bi urte hasi dela, eta eta ara, beraz orain uh, izen bat uh, atxiki dute, goxotoki deitzen dena, eta emeki emeki, orra, uh, hemen etortzen dira, elgarrekin biltzera, egunero. Partekatzen duzu, eh? ez dakit, beste hau zu errietan, eta badira, olakoak? Bai, uh, baduzu bat jolo izunen, endaian ere, uh, bihiaturekin egin genuen ekintza bat uh, eta ara, ziburu nire baduzu azkainan, ara, inguruetan ere bada, bada eh, gertatzen hori. Mm. bai. Portanta da, hau entzat ere eh, etxetik ateratzea eta elgarren artean ora elgarrekin solasean artzea? Bai, hori da helburua, eh? elgar ezagutzea eta etxetik ateratzea piskat ez bakarrik egoiteko, uh, ara hori jaiten dute, eh? sustut hori dela erakargarria jentzat. Biziki dinamikoak dira atzabaiten dute, eh? hain itzik duzu hauekin? ba, beti egunero eta initzik egiten ere. <laughs> Ara. Momentu latzak badira, pentsu dut, hori batzen zuten, eh, diotza eta urbilekoak joaiten, eta horiek ere behar dira kudeatu? Bai, Ba, orain egiten du bi urte ere zagutzen ditu dela, beraz ere eh, eguneroko tasunan daitzen haute, egunero tekstuak edola bidaltzen, beraz eh, segipen bat bada ere haiekin, eta hola dakitean ongi diren, ez ongi, eta horrentzat uh, garrantzitsua da ere olako toki baten ukaitea hor uh, eh, arte hainitz bakarrik ziren haien etxan, hainitz eh, urkuniakak dira, baina ez ziren uh, eh, elkerzagutzen, miraz, uh, ara, hula sustengatzen aldira ere haien artean. Mm. Eriko etxak indu lan bat, ez dakit hauen gana joiteko edo uh, nola pasatu da? Bai, egin zuten galdezketa bat duela irurte, eta horren ondorioz hori hori uh, izan da, antolatu izan da. Bon, plazer hartzen duzu, hasteko hauekin. Bai, biziki egunero. <laughs> saioa Ibarbur. Milesker zuri. Milesker, laizte garte. Aspaldiko gazteak Pirinio Atlantikoetako departamentuak laguntzen duen saioa entzunduzue, eh? Horretaraziko dut eh, entzun ditugun eh, pertsonetan hemen leide idoi eh, ginuela edizaina, ondoko aldian ere gure artean izanen duguna gure irratitik, eta gure kintziren ere Marri Roz eta Ivon Milesker beren umore honaren zat, eta beste guziar ere hor baitziren, baina egon baitira, eta saioa Ibarbur azkenik gizarte ekintzako udal zentroan urruinan animatzaile dena, hauetaz okupatzeko soko goxo hortan izena izenak dion bezala. Entzun ditugun kantuak eh, Jojo eta Ramontxoren eh, pobrearen kantua, zahartzeko modurik onena Rafa Ruedaren eh, kantua eta izarok emanik nora kantuaren entzun ditugu saio honetan. Ongi segi, midesker eta ondoko aste arte, Siberoko Botzako Inesadekan eta Leoni agargarai ekin duzue itzordua. Aspaldiko gazteak saioa, aste hartetan iru horrenetan atxaldez eta igande goizez, behatzietan siberoko gotzean eta amikuse eta irure iko irratian, eta amaretan igande goizez ere gure irratia eta antxeta irratian. Pasa aste